Martxoaren hogeita mekan, bukatu zen uh, urtero, frantzian plantan den neguko geldialdia, gara jortan adibidez etxe kanporaketak debekatuak dira, hot zaundiaren plan bereziaren bukaera markatzen du data horrek, etxe gabeko entzat, pundu bat eginen dugu, gurekin pantxika ibarbur, agatxaldean? Agatxaldean zure. Agatxaldean zure. Orduan, pantxika, uh, zer nahi du etxegabe baten zat, eh, plan, edo neguko plana handiaren bukaerak? Beran nahi du, beraz, eh, urtero bezala, eta entzuten den bezala, beraz, neguan edekitzen dira, deitzen diran, beraz, uh, neguko aterbe tokiak, eta hori lau hilabeteren zat, eta egia da gure euskaldean, uh, alde hortarik uh, eta indar berezi bat e egina dela, uh, eh, lau hilabetez beraz uh, gutxi gora bera berrogoi toki uh, gehiago idekitzen baitira. Gero, gaiten duzu bezala zer nahi du horren uh, bukaera, be hori da uh, uste dut uh, funtsesko galdera, e, be apirilaren batetik oiti biztan dena beha jakezpaitzira hortan desagertzen, mainan batez ere hortan beha oino gehiago agertzen direla di ditugun, be aurten irun eta berrogoi pertsonen Pertsu, irureun eta behogai eh, aurten, eh, azken urteeri konparatuz, uh, gelditzen da? Kupuruaren aldetik egan ezaket, bai, gutxi gora bera urtetik, urte batetik bestera, uh, kupurua badugu aldiz eh, hor eh, agertzen dena eta biziki azkar ikusi dena eh, aurten eta beriziki neguntan, mm. da jendearen egoera biziki txartu dela eta horretan da beraz guk ditugun uh, kezka handiak. Uh, azimaratu zere uh, mm, agertu dira neguntan uh, lau pertsona hil direla, xarfoin horretan eta karrikan izanik, beraz hori elementu importan importanta da, edo fenomeno importanta izan da guretako, eta ba, bai, jendean egoera uh, txartu da, uh, bereziki, be, osasuna, uh, arazoak, be, gero eta komplikatuagoak, edo jendeak biziki handeatuak dira, eta horretan, be, haien uh, behar lotura egiteko, Uh, bala, orain garrigun zeitasun handiak ditugu, be, uh, argi gita garbi ahal eska, eskasa handia baitugu gure lujaldean. Uh, toki baten nukaiteko, beraz, horren ondotik eh, zer uh, gertatuko den jende horien zat, orduan jende guzi horietatik um, baditugu goita mar bat pertsona zinez kezkatzen gaitu ustenak, uh, adinekoak baitira eta haien osasuna uh, gaizki doalako, izan osasun fizikoa edo haien osasun mentala, txartzen ari baita eta bekarrikan egoitea langera handi bat uh, gerta um, bilakatzen dela haien hala uh, egoitea. Mm. Orduan, uh, um, prezeski aterbea elkartea maditugu hainbat uh, egiturak, Egia da horrekin uh, inalaguzia egiten dugula haien uh, ibilbilde soziala, sozialari eta osasunezkoari bide maiteko, baina narkita garbi gaur egun uh, eh, eh, dituguna elekin eh, ezin uh, gehiago haien uh, erantzun eta maditugula gaur egun kanpoan bizi direnen artean zinez egoera txar-txar batean direnak. Uh, egoera txarrean direnak eta ba, neguntan ere lau pertsona hil izanik, nola bizitzen da hori hilabete horietan? Bon, be beti uh, gure uh, porrota bat dezala, eh, ez baita neungo uh, uh, arrazoin, uh, norbait kampuan izanik alde batetik, eta oino gutxiago kampuan bakarrik uh, iltzeak. Uh, segur uh, galderak asko eta gure uh, gaur egun ditugun uh, medioen arteko be uh, uh, zibide zer eskasa izan dena, be, etengabiko gogoeta bat da. Eh, gaur egun, e, Ipar Euskal Herrian, e, bainiz arkiki, be, jendean ibibide, jahaipena, ibibide, jahaipenaren sigira emaiteko, nahiko uh, nekizian gira bai alde batetik aterbetzeko, uh, na, jakin jakin behar dala ere aterbe baten ukaiteko nahiko epile luziak direla eh, metoki baten ukaiteko orduan behar da indarra ukan eh, eta behar da motivazioa ere atxiki uh, eh, aterbitoa izaiteko eta batez ere osasunaren aldekoa aipatzeko be, uh, gaur egun uh, behar da be, gaur osasun sistemak naiz eta Bada, eh, medion eskasa eta egitura bere zituen eskasa uh, euskal Naiz eta beste lujaldeetan isistituz uh, eh, egitura berezi batzuk Eme, uh, eh, gaur egun uh, tresna uh, behar den uh, segida emaideko. eta batez ere, uh, jendea gero eta gehiago karrikan egonez. Uh, Guk deitzen duguna da desozializazua. Jena baita, mostura bat sortzen dela, nahi keria dela. eta batez ere, uh, galdera baten egiteko, uh, in eta naikeri uh, naikeri hori desagertzen da. Mm. Beaz, eh, hori uh, dugu gaur egun uh, ikusten da, mostura hori eta uh, behar ditugu bai, bai, bai proiektuak eta bai politikak eraman, jende oien gana berriz joeteko, galderarik pausatzen edo gal, laguntzari galdetzen ez duten jende oien gana berriz bildu barkira, eta hori zaiten alda, be, uh, kar, uh, mekarrikako ez, ukanik, egitura uh, berezituak eh, sozial eta medikuntza baten, ba, batzen duen egiturak sohuz, eta beste hainbat ere du uh, Uh, Eta horren, uh, nahiko zaila bilakatzen da zuk joan behar duzuela edo nahi zenuketela gehiago joan, eh, ebe uh, zuen gana, hor biltzen ez diren oien gana, zakitu lehtu duzu, du bai. eh, eta zakit entzuntzin nuen dola zonbait haste, orain du bi ez dakit gehiago diputatu batek, naski erran zuen uh, karrikan bizi diren jendeak uh, handira eta ez dute babestuak izan nahi, edo ez dutela uh, joan nahi uh, autuz. Eh, Entzuntzen nuen hori? Bai, me, uh, regularki entzuten den gauza bat da, gaur egun eta eh, uh, eh, alako sinesmen kolektiboan sartzen baita batzuek ez dutela nahi, uh, eh, nia juntza jartzen dut uh, nahikiri eza hori, agertzen dena da uh, laguntzaren eskatzeko uh, indarrik ez dela gehiago. Eta mostura uh, handitzen delarik uh, gizartea juntarekin, batez ere egia da, zure burua, uh, uh, baztertzen emaiten duzula, eta hori da, uh, indartsua guk deitzen duguna desozializazioaren prozesua. Eta horretan, adierazten dena ez, ez da laguntzaren eskasa, mainan batez ere mostura bat eh, eh, egiten baita e, psikologia mailan e, gizartea juntarekin. Eta horrek adierazten adierazi nahi du, niretako, oino gehiago joan behar dela jende hoien gana. Ezin da, babestu uh, eskaera eza horren gibelean, ikuste maititugu ondorioak zen diren, orain uh, eh, itzoriarena, edo uh, uh, eh, osasumentalari dituen ondorio guziak, mainan uh, hori, prozesu hori biziki argia da, eta Eh, eta eskatzen du batez ere eh, laguntza eh, handerantzi anderan, ez eta goitatzea jendoak zuen zure gana etortzen, baina batez ere zuk joaitzea bere gana, pixkanaka, pixkanaka, ber gizarteratzeko prozesu batean martxan jarri. Mm -hmm. Odanik, eh, arjuntu kontra emaitini zolako ikuspu ekin, baina handerantzizkoa, babes pupuluen ba-, babesa eta babes sozialak du gaur bere lan egiteko manera aldatu behar eta joan ur uh, diren jenden Kristof mhm. Kastanerrek, eh, zituen ehm, eh, bai. horiek, bai. horretarazteko. Bai. Eh, orduan, Pantsika Ibarbur, aldean, eh, galdea ofizialak egin nahi dituzue, gehiago eh, eh, instituzionaldetik eh, diagoa handiagoa eskatzekotan, zenta hor, egia da, beti hotz plan berezietaz zitz egiten dugula, baina azkenen urte osoko eh, jarraipen bat bada egiteko hor, eh, badituzue hor hartu eman edo batzu, Ordan, uh, proiektuak beti hor ditugu, landuak dira eta prez dira, uh, karikako izitzailen proiektua ez da horrengo proiektu bat, eh? la urte batzuk oraindanik, uh, jadanik uh, uh, proposatu duguna, orkestu duguna bai uh, estaduko ordezkariei, eh? uh, alde batetik, baina batez ere emengo erriko etxe eri, behaz ezagutua da eh? uh, proiektu hori eta horren beharra ere hainbat okitan uh, agertu da eta haintzine erati ramanda Orduan, eh, ez da neunentzat neun eh, bat eh, izanen, erraiten badut, gaur egun uh, diru, uh, diru uh, ahalak dutela hainbat um, uh, ardatzak ere mugatzen, eta batez ere hortan, eta gaur egungo uh, finantzamendu uh, politikoak ikusirik, ma uh, zaitasunak ditugu gaur egun ere alako proiektuak uh, lehentasunetan uh, ezartzea. Baina, etengabe gure lana da, hori uh, gure beharrak, agertzen, uh, tokian gertatzen direnak uh, eh, xalatzea eh, eta hainbat proposamenak egitea uh, segituko dugu dena eta eta uh, nun baitez uh, uh, bideska bat aurkitu olako proiektu baten egiteko. Estelarik neoiz bakerrik egiten eh, olako lan bat biztan dena hainbat lotura ospitalarekin, hainbat lotura tokiko elkarteekin ba, pixkanaka pixkanaka espero dugu beharra, ebe, behar bat bezala bezala adierazia izanen dela, eta horrek atsemanen duela eh, bide bat uh, medioak eh, horren uh, araberako medioak eskuratzeko. Mhm. Lehen egin duzu, berren bukatzeko, neguntan irunta be, berrogei pertsona lagundu zen ituztela, urtean zehar, uh, zonbat dira, azkenean hor direnak, eta nor dira, uh, ze perfiletako jendeak dira? Bo, orduan hor, uh, nik 2000 eh, mazazpiko uh, eh, kopuruak emanen dizkituzut horretan, uh, beraz 2000 mazazpi urtean uh, guk la, landu ditugu uh, mila irueun uh, pertsonen eh, galderak. Mm -hmm. uh, eh, Erran gaur egun ater, larialdiko aterbe baten iskatziko, edo uh, epiluzerako aterbeak, eto hainbat uh, etxegintza lagunduen eskaerak egiteko. Gaur egun mila irueun pertsonek dute gure egituretara dio. Uh, oroak aterbeak edatzen duen zerbitzu guztien aldetik, jakin jakimar da urtean uh, iru pertsona unkitzen ditugula. Beaz, uh, eh, nahiko esangura, eh, kopuru esanguratsua da, eh, erakusteko, be, uh, ezagutzen duen prekalidadearen eina. Eta uh, gauero, hiru egun pertsona aterbetzen ditugu. Beaz, hor dituzu uh, guti gora bera ditugun kopuruak. Gero horretan uh, zehazteko nor diren, behar ba, handezaket uh, denetarik edo uh, uh, anistasun handia badela edo zen uh, eh, eh, egoeretan izan dain uh, bizitzen zirelarik, edo zure etxegintza tik espulsatua zirelarik uh, ez duzulakoz gehiago hemen dagoen alokailu kopurua uh, pagatzen al, edo bortizkeria jasaiten duzulako, uh, edo bort, um, zure uh, bikotearen bortizkeria jasaiten duzulako, izan gazteak instituziotik ateratzen direnean, edo izan presondegitik ateratzen diren hainbat gizon eta emazte, ala, errandezaket edo zen arrazoin desberdinaren zat, bakoitzaren egoera, bakoitzarena baita, baina hainitz uh, um, elementuk edo gertakari uh, eramanen du nunbait prekaridade handi baten egoera batean eta aterbeak eratzen duen zerbitzuetarat uh, jotzeko beharra. Mhm. Pantxika Ibarbur gurekin, uh, terbeako um, arduradun, uh, mil esker gurekin egonika? Mil esker